ekabini.blogspot.com tai vittumaisuuksi kabini podas. Paskajauhonta ja musaa, se ekabini.blogspot.com ryyppysekolla. Ihan elämä meiningeissä. Piru merguleet. Pientä ihmistä pannaa perseeseen. Hei! Ekabini podcast 11. Binittelijät pomppii saatana pöydillä. Tänään on hyvä meno vituttaa kyllä vähän. Meikkis teki jota podcasti kerran vittu ja saatana säädin noit tai editoin, niin poksahti koko vittu, niin tehdään perkele koko juttu uudestaan. Mutta ei siinä mitään. Koitetaan olla vähemmän aggressiivinen, mutta jumalauta mun päässä soi torvet! Know from day one, tearing venues apart. Hit the stage, going all out, sparking it from the shore. This ain't the end, oh boy, it's the beginning of another chapter, and the felony ain't winning. Don't get it twisted, that we all sinning. Angelitos cry why the devil is left it? Our crowd's packed, some strapped, and some got blazed. But if the are trying bust that pompeli, pimpeli, pompeli, semmoista meininkiä. Ei mitään. Tää on hauska, kun tän on tehnyt jo kerran, niin tää tulee melkein jo ulkoa muistaa, mistä meidän pitikään tänään puhua. Eli eduskuntavaaleihin ja vaali, eduskuntavaaliehdokkaat vähän mietitään, että mitä ne ukkelit ja akkelit oikein lupailee meitä, lupailee meitille ja nyt on iso, iso kysymys näissä vaaleissa muka olevinaan ja kaikki on niin huolestuneita ilmastonmuutoksesta taas. Hei muuten, muistatteko te, kaikkihan tietää milloin ne eduskuntavaalit on. Nehän on, sanokaa nyt kaikki yhteen äänensä päivämäärä. Eduskuntavaalit on aivan oikein, kaikkihan sen ties, 18.3. Nyt on hyvä aika miettiä, että mikä on tärkeää sulle. Ja kaikille ehdokkaille, niin kuin tuossa vihjailin, niin on tämmöiset isot asiat on tärkeitä. Nehän, kaikki haluaa pelastaa ilmaston ja on vanhukset pitää pelastaa ja kaikki pitää pelastaa. Ja, tai ilmastonmuutos tuntuu olevan joka puolueelle nyt tärkeää ja on biopolttoainetta ja bioenergiasta puhutaan ja miten sitä vähennetään sitä. Miten vähennetään päästöjä Suomessa? Puhutaan vähän siitä ja mua alkoi vit, vituttaa, mä tuossa lenkillä kuuntelin ne ei nyt vituttaa, mutta ärsyttää ja nolottaa. Naurespäin jättänyt joskus binipäissäni niin palautetta keskusta ja MTK on tämmöisestä protektionismista ja kuinka ne haluaa risuja kasvattaa pitkin Suomeen biopolttoaineeksi, niin vähän palataan siihen ja koitetaan selvittää sitäkin asiaa. Nyt Mekki on kyllä taas vähän niin Äsken en ollut, mutta <laughs> tough. Ja mitäs vielä? Sitten mulla oli kolumni ja tietenkin viikon mietelause, sehän tässä on tärkeää. Mutta kaikkein tärkeintä on tietenkin, että mulla on vitu hauskaa tehdä tätä ja kuunnella vitu hyvää musaa. Tuo eka biisi oli Delinquent Habits. Delinquent Habits on semmonen biisi kuin Let the Horns Blow. Ja mikä? Mekkis on sohvakuningas ainakin nykyään. Ei paljon tule liikuttua, Liikuttuu stadis enää, kun on muksuja. Muksu täällä ja muksuhan aina mukava syöttää tuossa sohvalla istuen, niin mua voikin nykyään kutsua soffakingiksi, niin kuin Danger Doomi tekee. Plus. Read from sheets. I am. I am. Sofa King. Sofa King. Scared of a bunch of water and get out the rain. Order a rapper for lunch and spit out the chain. Then kick a lungie off the tip of his timbo and trick a honey dip into a game of strip limbo. Odd, he couldn't find no remorse. A wink is as good as a nod to a blind horse. Of course, his technique was from a divine source. Never knew the price of ice or what swine cost. One guy tried to bite the heat, it's when he discovered the other, other white meat. Oh, the one they hate so well. He sure keeps his cycle like the old Bates Motel. They came to ask him for at least some new tracks, but only got confronted by the beast with two backs. Knock. Mouse is a made man. Villain laid it down like the best laid plan. Bell the cat, who the hell is that near the middle? Got y'all, but it's not all bear and skittles prepare the vittles. Got riddles and spittles, crystal clear to the jot or the tittle. It's hot off the griddle. Came to take the cake, whether it's a lot or a little. Kaboom, doom is nervous large. You could tell by his blooming room service charge. Dark and tall to boot the only thing was wrong is he was bald as a coot. Used to ran a van from Peter Pan to Red and Tan, and keep the human foot for his dead man's hand. This was when the mask was brand spanking new, before it got rusted from drinking all the brew. Stankin' too, pew. Kept all his earnings in the bank in a shoe. Spat what he knew, energy for true. To all fake rap, it's 23 skidoo. Excuse you, any room in the class front for a blast of the blunt. Truman since last month. Doom a human in the mask, born to stunt. Danger zooming past, mad fast on the hunt. Keep your streets, we got the city neatly conquered. Discreetly with the CD till they be completely bonkered. The fans demanded it, handle it, swallow it. His own brand of shit, if only he could bottle it. Hmm, nah, she could get messy. Feds try to torture him for the secret recipe. He said it's no use, I only know half. No speak of the English, I only do the math. Felt no pain. His brain was saturated with cocaine and Rogaine. He said, try scam, no thing, three card dead. Fly man, go for bling. He got bled, Eye jam, over sting. See spots red, I am sofa king. We, we Todd Ed. We taught Ed. Now repeat all very fast, please. I, I am sofa king. Faster. I, I am sofa king. We Ed. No, not so fast. Loses meaning. I, I ah, am, so, so fucking retarded. you say funny things. Joo. Niin, ilmastonmuutos ja eduskuntavaalit. Tuo on tota, nyt on niin seksikästä kehittää Suomeen kaikki. Suomessa on, Suomessa on mahdollisuus tehdä biopolttoaineita vaikka kuinka paljon ja sillä tehdään työllisyyttä vaikka kuinka paljon. Mutta tässä kaikessa unohdetaan nyt se, että mitä siinä oli alun perin tarkoitus tehdä, eli vähentää päästöjä. Ja keskusta, keskustahan tämmöinen suuri päästöjen vähentäjä ja ilmastonmuutoksen torjuja, kun se on biopolttoaineiden puolustaja henkeä ja vereä. Pieni suuri mies Pekkarinen sanoi, että Suomessa nyt, nyt on mahdollisuus kehittää biopolttoaineita. Mutta, mutta, kun katsoo vähänkin seuraa uutisia, eilen oli, että Pekkarinen, Pekkarinen torjui jyrkällä kädellä sen, että kun Saksa oli ehdottanut, että EU yksimielisesti, tai niin kuin yksipuolisesti, sillä että muut, muut tota maailman alueet, ei, sitä ei vaadita tuossa Kioto, Kiotosopimuksessa, niin mutta EU tekisi tälle, että vähentäisi vuoteen 2020 mennessä yhä viidenneksen, eli 20 prosenttia kasvihuonekaasupäästöistä. Pekkarinen ei tietenkään kelpaa tämä. Ja syyhän nyt on tietenkin se, että Pekkarinen kun ajaa näitä suomalaisia ja kotimaisia biopolttoaineita, niin tietää, että niillä tähän ei päästä. Kotimaiset biopolttoaineet niiden tekemiseen ja viljelemiseen menee niin paljon tota, öljyä käytetään ja niistä tulee niin paljon päästöjä siitä valmistuksesta, että se on ihan vituilleen menee se koko, koko saatana yhtälö, että, että se on lähinnä taas tämmöistä niin maatalouspolitiikan puolelle menee. Että näissä kannattaa olla tarkkana, että miettii, miettii, että vaikuttaa hirveän mukavalta idealta tehdä Suomessa alkaa viljelee rypsiä, rypsiä tota enemmän biopolttoaineeksi, mutta se ei oikeasti nykysysteemillä toimi. Et jos siitä haluaisi tehdä toimivaa, niin Suomessa ensinnäkin rypsiä siihen ei ole sovelias, mutta että ruokohelpihan on ihan potentiaalinen tähän. Mutta että sekin pitäisi tehdä sillä, että olisi joka, joka kylällä suunnilleen olisi sitten, tai joka kaupungilla ainakin olisi tämmöinen biopolttoaine tota, voimala. Melkein voisi olla joka joka viljelijälläkin tämmöinen, sitten se voisi toimia, koska siinä menee ihan jumalattomasti, tulee päästöjä näistä kuljetuksista. Et tällä hetkellä se taitaa olla kai potentiaalisin toiminta Neste tekee, tai tulee tekemään biodieseliä. Et kannattaa miettiä, miettiä sitä, vaikka olisikin kiva, että Suomessa voitaisiin tehdä tätä. Et tässä ei nyt näe lähiruoka, lähiruokajutut ei toimi tässä biopolttoaine argumentoinnissa. Sitä mä meinasin tuossa protektionismissa ja maatalouspolitiikalla siellä naurispäin palautteessa. Tsemmasin lupailuja ja niin kuin vaalivalheita keskustan puolelta. Jos on jotain mielessä tuohon biopolttoaineisiin liittyen, esimerkiksi naurispäin titet, niin meikis mielellään ottaa siihen kommentteja ja jättäkää kommenttiin. Ja ihan mielenkiintoinen asia, mutta kannattaa näissäkin muistaa, että biopolttoaineethan on ihan pilipali juttua tähän ilmastonmuutos, ilmastonmuutokseen liittyen, että mitä oikeasti siinä pitäisi tehdä on niin lopettaa turha tuhlaus, että, ei, että sitä energiaa ei pidä käyttää. Energiaa pitää säästää eikä käyttää. Se on taas tämmöistä teknoinsinööri insinööriuskovaisten juttuja tämä, että kehitetään uusia teknologioita pelastamaan meidät edelliseltä teknologialta. Kuulostaa aika fiksulta, eikö niin? Ongelmahan kumminkin on siinä, että energiaa käytetään liikaa ja sen takia on ilmastonmuutos tullut. Niin mist, mitenköhän tätä voisi korjaa? Olisiko se se niinku energiakäytön vähentäminen? Mitä? Mitä? Musiikkia vittu. I got your sellaisia meillä nuorukaisilla on mielessä 18-vuotiaita kuollaan. No ei kai niin. Tota, ei. 18 vuotiaihin ja vaaleihin liittyen tuli mieleen, luin hyvä artikkeli semmoista mestasta kuin ekabini.blogspot.com. <laughs> tota, siellä oli Beyoncé, silloin oli bikini päällä kauniina siellä, esitteli omia vaalikoneneuvoja. Mun mielestä siellä oli ihan hyviä juttuja kannattaa käydä tsiigaa. Tota, snadi tota, <laughs> mainosvarausta. No ei siinä mitään. Käykää tsiigaa. Jättäkää sinnekin kommentteja, mit, mitkä on teidän ehdokkaita. Siellä oli jotain ekabini, ekabinin tuloksia ja siinä oli top 20, mä valitsin jotain, jotka on aika potentiaalisia ehdokkaita mun mielestä. Siellä on yksi on jo eduskuntaehdokas ja tavoitteenahan saada sinne uutta verta. Mä veikkaan, että se, se yksi, joka sinne viimeksi hommattiin, niin se pää, menee läpi kumminkin. Niin tota, varmaan uutta ehdokasta kehi. Ja ja, mitäs tota, tota, tota, tota, tota, mitä, mitä muuta tapahtunut? Uutta sotaa kehitetään, tämmöisiä iloisia uutisia. George Bush haluaa lisää, ase, lisää aseita ja rahaa pommeihin. Nyt oliko se tänään vai eilen tuli päätös, että kongressi, ei, se oli joku, joku paikallinen eduskunta äänesti, että George Bush ei saisi lisää joukkoa lähettää sinne, mutta siitä loppupeleissä kai päättää sitten kongressi, eli hallitus, eli todennäköisesti sinne menee lisää jengiä tietenkin. Ja Bush haluaisi nyt sehän laittoi budjettiin ekaa kertaa niin tämä koko, koko tota, pommirahahakemuksensa. Toisin kuin ennen, ennen se on aina pyytänyt erikseen sinne lisää, lisää ruutirahaa. Ja nyt on, se on jo yli vuoden, vuoden hehkuttanut tätä propagandasotaa Iraniin vastaan. Ja vaikuttaa aika vahvasti siltä, että siinä on samat syyt kuin tähän Irakinkin sotaan, eli demokratian levittäminen ja hyvän voitto pahasta. No ei kai nyt. Öljy tietenkin. Ja USA, USA koettaa levittää nämä asevoima, asevoimansa joka paikkaan. Se on aika, aika timmisti jo siellä Lähi-idässä edustettuna. Että siellä on Iran on, Iran on ympä, ympäröity niin kuin USAn asevoimilla. Se on sama kuin Suomi olisi niin kuin tuolla armeijassa ei koskaan saa sanoa, että Venäjä on vihollinen, vaan vihollinen on aina armeijassa A1-keltainen. Niin ajatellaan, että, ajatellaan nyt, että Suomi olisi ympä, ympäröity niin kuin A1-keltaisen hallinnoimilla tota, mailla, jot, ja A1-keltainen olisi vihamielinen Suomelle. Niin eikö se olisi aika loogista meille suomalaisille, että me koetettaisiin hankkia mahdollisimman paljon aseita? mitäs kelaitte tästä. Aseet ei tietenkään ole hyvä, mutta jos sä haluat säilyttää itsenäisyytesi tämmöisessä tilanteessa, että on tämmöinen hyökkäävä, hyökkäävä valtio sun ympäröi sua ja kansainvälisesti uhkailee sua koko ajan, niin eikö se ole aika loogista, että, että säkin koittaisit hommaa ja aika isot pommit. Niin siinä mielessä mä en yhtään tuomitse Iraniin, vaikka se oiski hommaamassa ydinasetta. Se sitten koittaa tehdä mitä tahansa, että se säilyttäisi itsenäisyyttä tuommoisen tuommoisen hyökkäysvaltion keskellä. Ja mun mielestä, ja sitten on tässä on propagandasodassahan syönyt taas tai ampunut oman jalkaansa Iran, kun siellä, siellä on tämä populisti Iranin perussuomalainen, tämä hullu presidentti pääsi valtaan, niin sen näitä kommentteja, mutta sillä presidentillä ei oikeasti Iranissa ole sen enempää valtaa kuin Halosella Suomessa. Et siellä on Suomessa asioista päättää hallitus ihan riippumatta melkein tuntuu siitä, että mitä me halutaan kansa. Ja Iranissa asioista päättää, siellä, se on aika monimutkainen systeemi, mutta siellä päättää tota, nämä uskonnolliset johtajat viime kädessä, että presidentille ei ole siihen mitään sanomista. Ja Iranissakin on parlamentti ja nämä uskonnolliset johtajat on vähän ärtyneitä tästä presidentin toilailusta. Että samalla lailla kuin USAssakin. Et toivo on olemassa ainakin, että sekä USAssa hullu presidentti arvostellaan ja Iranissa hullu presidentti arvostellaan. Toivotaan vaan nyt, että vaikka EU toimisi tämmöisenä tasaavana voimana ja vältyttäisiin taas yhdeltä teurastukselta. on tuota, viime viikon laitoin siitä juttuukin, käykää ihmeessä lukee sieltä, jättää kommentti. Siellä on, tuntuu, että kommentteen perusteella ihmiset on aika paljon samaa mieltä ja peloissaan tästä asiasta, tai huolestuneita nyt ainakin. Käykää jättää sinnekin kommenttia. Mikä, kerroinko mä, mikä toi edellinen biisi oli? Taisi kertoa. Eli sehän nyt oli semmoinen kuin Strange Tongue 18 Year Old. Ja seuraava biisi, mitä kuunnellaan, niin on tämmönen, tämmönen kaveri tai porukka kuin 71 ja esoterik Kolmen minuutin klassikko. Antaa mennä, babyt hei! beautiful girl. I don't even know what I'm supposed to do with this right here. This girl's so fine, I'm about to finish and it's only been three minutes. I really can't finish like this. I'm never like this. I usually women like this. I try to set the scene on toe, a little bit of that. On know the steam on, but three minutes later, I gotta put my jeans on. See a demon in the sack. I know nymphomaniac. a approach. She triple X like tic tac toe, but I just can't control my flow. Oh girl. Classic. Oh girl. Girl, I ain't even put it in yet. What the fuck's the deal? You gotta keep it real. You can't be freaking out like Jenna Hayes when I barely even touch your waistline. Let's take time, never waste time. But those real ones or the fake kind. I know I should've came strapped with a profilat because I'm in too deep with a loaded gun and I'm about to leak. out. whack is I can't believe it either. Message beautiful girl. Oh girl. Her body was booming. She had the lips of Miss Gabrielle Union, plus all that play. I mean, I'm only human, trying to focus my mind and a take away from her grinding. But she's riding, her beauty's blinding, baby. There's no rewinding. I Try to think about rhyming, Cheetos, burritos, that man up in Speedos, Star Wars and Greedos. Them big ass tits, I don't need those right now. She's bouncing and bouncing, 183 seconds and counting. Let me start pounding before I'm out 5,000, but she won't stop and she won't listen. She like banging on a mission motion. I'm like, hold up, wait, let me make this great. Slow, girl, that's too late. Oh, girl, thanks and good night. Classic. Oh, girl. Oh girl. girl. She wants me, and fast. Hercules, hero of song and story. Hercules, winner of ancient glory. Hercules, with the strength of ten ordinary men. Hercules, with the strength of ten ordinary look like much. The cum machine doesn't look like much. Bullshit. Hyvä lopetus biisille kumminkin. Mulla olisi vielä viikon kolumni. Näitä aina duunimatkalla sattuu aina ehkä tsägellä yksi hyvä kolumni näissä ilmaislehdissä per viikko silmään. Ja nyt tällä kertaa se oli uutislehti satasessa uutispäällikkö Ville Soininen kirjoittaa näistä vaalikoneista. Tämä oli mun mielestä ihan hauska. Kyllä kone tietää. Tämä vähän niin kuin lisää, että käykää lukea se Bianchen bikini, bikini tota, vinkit. Löytyy sieltä linkeistä. Se on paljon seksikkäämmät vinkit sillä, kun täällä, täällä on tämmöinen karvaukko. Beyoncé ei ole. Kyllä kone tietää. Kävin leikkimässä vaalikoneella. Ajattelin tehdä äänestämisratkaisun sun hieman edellistä eduskuntavaaleja rationaalisemmin, koska silloin äänestin sitä ehdokasta, joka näytti eniten likaiselta hipiltä. Osallistuminen on tietysti tärkeintä. Kokeilin ensin MTV3 nettisivuilla olevaa vaalikonetta. Se vaikutti sokean Vompatin suunnittelemalta, joten siirryin Yleisradion sivuille. Vaalikoneen kysymykset olivat hyviä ja kymmenestä minulle parhaiten sopivasta ehdokkaasta seitsemän edusti sitä puoletta, jota olin ajatellut äänestää. Valikoneen minulle sopivammaksi tyrkyttämä ehdokas tuntui pätevältä. Itseäni hieman nuorempi nainen, joka vaikutti fiksulta, mikä on tietysti luonnollista, jos ajattelee asioista samoin kuin minä. Ehdokkaan kotisivun kuvagalleria tosin haiskahti laskelmoidulta. Kakkoseksi läimäistyn ehdokkaan tyrmäsin heti. Jos olen tässä elämässä jotain oppinut, niin sen, etten luota miehiin, jotka hymyilevät valokuvissa hampaat välkkyyn – Olin etsimässä kansanedustajaehdokasta enkä eltaantunutta miesmallia. Kolmoseksi lykättiin puoluejohtaja. Ei käy. Puoluejohtajilla ei ole aikaa ja harvoin kiinnostustakaan paikallisten asioiden edistämiseen. Neloseksi tarjottiin ahkeran ollaista viisikymppistä perheenisää, jolla oli kotisivuillaan kissa-aiheisia ystävänpäiväkortteja. Anteeksi nyt vaan, mutta etsin suunnilleen itseni ikäistä ehdokasta, joka on samantapaisessa elämäntilanteessa – Suomi kun on vähitellen lippumassa kohti vanhainvaltaa. Suoraselkäisyydestä tälle ehdokkaalle tuli silti irtopisteitä, koska hän tunnusti avoimesti voittaneensa painissa piirimestaruuden. Lopuksi vilkaisin läpi minulle vähiten sopivat ehdokkaat. He olivat mänttejä. Aika hyvä vaalikone. Just noin vaalikoneet pitääkin käyttää. No vaan vihjailee, että ketkä ajattelee vähän samalla lailla kuin sinä ja sitten sen jälkeen meet katsoa, kuinka urpoinen oikeasti on. Ei mitään. Aika lähellä varmaan päästiin samaa kuin mihin, mikä se oli se ensimmäinenkin versio. <laughs> Ehkä jopa vähän parempi, etten sanos. Ainakin Bini tuli taas juotua yksi lisää. Ei mitään ihan hauskaa. Hauska meininki. Hauskaa, että olette käynyt sivuilla se on saanut paljon uusia ti- tilaajiakin, mikä on tosi kiva. Mukava, että ihmiset tykkää sen verran lukea näitä Mekkiksen horinoita ja linkkejä, että oikein haluaa tilaillakin niitä. motherfuckers just walking everywhere. Look around you. The shit is fucked up. The earth is doomed, motherfuckers. So let's just have fun in our last days, you know what I'm saying? It don't matter what the fuck we do now. I need a vote, these are the last days. We about to see Armageddon and shit. Try to warn motherfuckers, but they don't listen, cause y'all are dead. Our species is supposed to be the smartest on earth, but 90% of humans were retarded at birth. I ignored it at first, but see, now I'm like, fuck it, our condition got worse. Cause see, now we're like puppets, dancing to whatever beat the DJ plays. Hanging on every word he may say. The routine don't ever change day after day. All the American way. While your boss is sitting chilling off the cheddar he makes. You at work busting ass, wiping sweat off your face. Making the next man rich, you barely earning your rent. You need a revolutionary turn of events. Unless you just ignore it, then you settle for less. And if you settle, you a zombie and you seconds from death. Might as well let the devil suck the breath from your chest. Cause you better off dead if you never progress. Come on. See him smoking crack in the orphanage. You can hear him when they rap about their mortgage. Mothers laying on their backs for abortion. Everywhere I turn, I see dead people. Yeah. You can see him smoking crack in the orphanage. You can hear him when they rap about their mortgage. Mothers laying on their backs for abortion. Everywhere I turn, I see dead people. You don't need a coffin. Cause this dead man walking, this dead man talking, sharing dead end thoughts, and they lost in this dying society, threatened culture. Trying propriety, but can't make it past the vultures. Soldiers, lining variety just to try to be the sculptors this quiet rivalry, I can see getting closer. Quietly, fly the sky and season, you can die to be statistics. I believe that I could go ballistic. Man in his policy using cannons, rockets reprogramming just to damage their property. Cause famine and poverty's necessary for people to be unequal. You can't have good without evil, you can't have rich without poor. One needs the other to succeed. Which one will you be? Right now we're just lab rats, backpack troops. Get ready for the backlash, get your hazmat suits. Yeah. You can see them smoking crack in the orphanage. You can hear them when they rap about their mortgage. Mothers laying on their backs for abortion. Everywhere I turn, I see dead people. Yeah. You can see them smoking crack in the orphanage. You can hear them when they rap about their mortgage. Mothers laying on their backs for abortion. Everywhere I turn, I see dead people. Get your heavy artillery, it's a war coming. And it's the force summon before frontin'. Ain't no more stunting. This is what happens when them dubs stop spinning. And thugs drop, plugged up, blood clots thinning. When everything's a joke, you in your mugshot grinning. No more pimping, no more club hopping with women. You stripped of your cheese with custom fitted fatigues that shipped overseas. And now you hit with disease. It's the president's scheme, the American dream to level off the playing field by any necessary means. Too many have Knots are a threat to the halves, so they keep them separated with their heads in a bag. I know some people see it, but still it's refused. So instead we kill ourselves, got the villain confused. We need to watch for the pattern and keep a level head. If you don't stand for something, then you already dead. Come on, you can see them smoking crack in the orphanage. You can hear them when they rap out their mortgage. Mothers laying on their backs for abortion. Everywhere I turn, I see dead people. Yeah him smoking crack in the orphanage. You can hear him when they rap about their mortgage. Mothers laying on their backs for abortion. Everywhere I turn, I see dead people. Everywhere I turn. Mä menin vahvasti sillä kaverilla. Nimi oli Anonymous, eli nimetön, yllättävää. Se kaveri näki kuolleet ihmisiä. Ehkä se johtui siitä, kun se oli niin enimeni meni. Niin oli kovin eminemi. No, ei mitään. Annetaan anteeksi. Meillä on vielä viikon mietelause. Kaikkien meidän kannattaa miettiä tätä koko viikko, ellei kaksi tai koko loppuelämä, mutta ennen kaikkea tätä kannattaa miettiä Tätä mietelausta kannattaa miettiä niiden, jotka on eduskuntaehdokkaina. Miettikäs tätä. Tässä on, tässä on niinku sanomaa. Kerrankin on sanomaa. The fact is we should have done something. What? What should we have done? We can't help people who can't help themselves. No, Mark. Those are exactly the people we should be helping. Eikä Bini Blogspot.com